ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muteze amatwi haduye isanganiro kaze muri makuru tugera dore ku ngingo nkuru nkuru ziyagize abantu batanu nibo bahitanywe n'igitero c'abitwaje ibigwanisho batamenyekanye mu ijoro ryo kuri wa mbere imunyinya mu ntara ya Ruyigi mu gipolisi cyo muri iyo ntara bakamenyesha ko bamaze gufata abantu batandatu ku mvo z'amatohoza urubanza rw'abashatse gutembagaza ubutegetsi rwabandanije kuri uyu wa kabiri muri sentare nkuru y'igitega hakaba humvirijwe batatu muri abo umwe wenyene niwe uwo yaburanye afise umushingwa amanza nayo mu bijanye n'indero abanyeshuri barenga amajana abiri nibo bamaze guheba ishure muri iyi myaka ibiri y'ishure irangiye ku ishure ryisumbuye rya komine c'ibitoke urongoye ivyigwa kuri iryo shure akamenyesha ko ahanini bitatumwe n'imvo z'umutekano mu kanya ni inkuru imwe imwe ukwayo François Akimana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma Marie Claire Kazeneza nijenge kubashikiriza ano makuru Isa ikiganiro inama isumba ingimba ndongeye kubaha ikaze muri makuru tugire duhere kuyavugwa mu bijyanye n'umutekano abantu batanu barishwe barashwe indwi nabo barakomereka amafaranga atatswe igitigiri nayo yaribwe mu gitero cy'abantu bitwaje inkoho nk'uko ababibonye babitwiganiye ngo hari nkisa imwe mu ijoro ry'uyu wa mbere aho abagabo batamenyekanye bitwaje inkoho bashika iruhande ya paruwase ya munyinya ahasanzwe hadandarizwa inzoga n'ibiribwa bitandukanye ku mutumba rukobe komine gisuru mu ntara ya ruyigi ubwo nyene bacyashika ngo baciye batangura kurasa berekeza ku mpande zose mu kiringo kitari munsi y'iminota itanu mu nyuma abo bagabo ngo baciye bitera mu tuzu tw'idandarizo n'ubunywero basahura amafaranga maze baca batangura kunywa inzoga zariyo gushika hafi isaha zibiri igihe imodoka yarimo abapolisi yahashika ngo baca barayanyaga ubwo nyene ku bw'ayo makuru abo bagize icyo gitero baravuze bati reka tubarase bose kuko baranse guhunga mu abantu batanu baciye bapfa ubwo nyene abandi indwi nabo bakomeretse bane muri bo bababaye cyane ubuyobozi bw'ibitaro byo mu gisuru bwabungururije kuri uyu wa kabiri kuvurirwa ahandi mu bitaro by'abafasha abanyagihugu baba ku mitumba ya munyinya na rukobe bifuza kuronswa ikirindiro cy'abajejwe umutekano hafi muri ako karere kuko baragabishijwe ko bazoterwa bakicwa kuko banse guhunga ibyo babisabye mu nama y'ikibirira aho yakoreshejwe n'abajejwe intwaro mu ntara bafatikanije na komisariya y'igipolisi parike na sentare nkuru y'igihugu ya ruyigi komiseri mukoko edward rongo igipolisi mu ntara ya ruyigi amenyesha ko abagize ico gitero bataramenyekana nubwo biri uko avuga ko abantu batandatu bafashwe ku mvo z'amatohoza agira ko amenyesha ko agiye gushira ikirindiro c'abajejwe umutekano muri ako karere maze agahamagarira abanyagihugu kuza baradoma ko urutoke inkozi z'ikibi zituma umutekano uhungabana jean claude nshimirimana mu gisuru radiyo isanganiro abakenyezi babiri barapfuye wa gatatu nawe arahakwa gushika naho umwana yibungenza apfa bose bakaba bakubiswe n'abagabo babo ibyo byabaye mu kiringo c'indwi n'inusi iheze mu ntara ya Karusi abarongoye intwaro bemeza ko biva ku kaboregwe hamwe n'ingeso yo guha hamwe n'ingeso yo guharikwa bavuga ko biteye isibe mu miryango Bless Pascal Kararumi umutu mugoroba wa bugwana muri komine gitaramuka umugabo yitwa nzoyisaba asani yarakubise umugore wiwe kuri uyu w'imana uheze bishikaho ahakwa kumwica acanyarukanwa n'ababanyi kwa muganga aho basanze umwana yari yimungenze yamaze gupfa nawe akaba ariko aravugwa mu gihe umugabo nawe yafashwe n'igipolisi imbere yaho ku munsi wa gatanu Heze umugore yitwa gororiyoza wo ku mutumba wa mugoboka muri komine ya bugenyuzi intara ya karusi nyene ababanyi basanze ikiziga ciwe kimanitse ku giti igiti kivoka amande yimuhaniwe ibyo inyuma y'aho bari bamaze iminsi bashwana n'umugabo wiwe nk'uko musitanteri w'iyo komine abimenyesha umugabo wiwe akaba yaciye ahungira i tanzaniya nk'uko musitanteri abivuga igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa gatatu guheze naho nyene umupfasoni yitwa niyo nzima matilda nawe nyene yarishwe n'umugabo wiwe ku mutumba wa kivuga muri komine ya gihogazi uwo mugabo gahungu salvatore akaba ari mu minwe y'igipolisi abasitanteri b'ayo makomine hamwe n'uwurongoye ikigo cdfc kijejwe ingo n'imiryango mu ntara ya karusi bamenyesha ko akaboregwe uguharika hamwe no kutihanganirana hagati y'umugore n'umugabo ari byo bisambuye ingo n'imiryango ngo gushika kuri ubwicanyi nk'ubwo bavuga ko babandanya inama zo gusigurira abanyagihugu ineza iri mu kumvikana hagati y'umugabo n'umugore kugira ngo ubwo bwicanyi bushobore guhagarara karusi kararumiye brez pascal ku bwa baciye havugwa mu nko mu kubafata bitoroshe babanje kurwana mugabo nta byononekaye byabonetse abo rero bariko baragirwa ko amatohoza hafashwe munani abajya kwera barezwa uwagiriwe nawe ajya imbere y'ubutungane nyine uno musore twasanze ku kabare ahumvikanye amasasu nashima ingene abantu bafashwe mu kivunga musanzwe hajya iyo baba baje kurondera abikekwa baba bazana n'abajejwe amakartier cyangwa abandi bajejwe ibindi bakaza mu rufasoni bataje bashika barasa uwunze wese yawugiye mu nzu bamusanze mu nzu ngo catugenda bamusanze hanze we urumva ko baba batomboye urumva ntabyo hakenewe yuko bobo bazana n'abajejwe intwaro kugira ngo baze kuraba baba bakenewe mu bantu munani bafashwe harimwo umusore azwi ku izina rya niyo nkururuwi bivugwa ko yari umushitsi yari yaje ava muri komine rusaka y'intara ya mwaro uno mukenyezi afise ubwoba ko uwaba ashobora kuzimangana nsaba yuko nomenya aho ndamurabira nka nkabaza nkumva ico yoba yagira yari ngaha kwibarabara nyene hamwe n'abandi byo hamwe yoba ariho byoba ari byoba byiza atazimanganirwa ubuzima sinashaka ko ubuzima bwe bwozimangana uno mutama w'inararibonye wo kurya kabiri ku musaga ababazwa n'ingene bama baguye mu mporero igihe cyose humvikanye amasasu asaba abo bitwaje ibigwanisho kubiheba inkozi y'ikibi yoreka ko natwe inkozi y'ikibi ntayo tubone yaba tuyibona tuba tuyivuga natwe nitwo tunga inkozi y'ikibi iri hano hamwe yoba yinyigije mutayizi muyisabike yoreka yoreka kononera abandi bitekane Antoine Rumenyetso arongoye zone Musaga avuga ko ivyabaye ritari sakwa ry'ibigwanisho ahabajeje umutekano bategerezwa kujana n'abajejwe intwaro uwarongoye zone Musaga asaba abanyagihugu bo ku mabarabara ya mbere na kabiri muri quartier Gasekebuye bimaze kugaragara ko hari bitwaje ibigwanisho gutanga amakuru kare mu ntumbero yo gukomeza umutekano ibigwanisho biramaze kugaragara ko bihari kuko yo habaye inama ikahantu hama hagoranye n'iryo ryambere n'irya kabiri kabiri icyo dusaba rero abanyagihugu ni ugufatana mu nda bagatanga eh, inkuru yakayitanga hakiri kare yabo bahungabanya umutekano ko umutekano ni uwabo hanyuma akabimenyesha abajejwe intwaro n'abajejwe igipolisi hakiri kare tugakorana muri ya nyabune twasezerana nk'uko babizi no ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze aho kumusaga muri kinanira ya mbere hari uwateye grenade ahari kuhabera inama y'umutekano atacononye eka ngo n'ubu yarafashwe nk'uko bivugwa na Antoine Rumenyetso arongoye zone Musaga bamwe mu bashatse guhirika ubutegetsi muri rusange umwaka uheze bumvirijwe na sentare nkuru y'igitega kuri uyu wa kabiri mu gisata cyayo cy'iyungururizo abo nabo nize nondabaneze juvenal niyunge ko batazira kiroho na nimenya emenegide bose bakaba bemera icyaha gushaka guhirika ubutegetsi ariko ibyo kwica no gusambura inyubakwa barabihakana inkuru ya Arthur Kavabushi mu rubanza rwo kuri uwa kabiri sentare yumvirije zeno ndabaneze n'imenya hermenegilde na niyunge ko juvenal batazira kiroho abo bafungwa bose bakurikiranwa ku cyaha kimwe cyo gushaka guhirika ubutegetsi kwica abapolisi n'abasoda hamwe no gusambura inyubakwa abo bagirizwa bitavye sentare uyu munsi baremera ko bagiye mu nama yo gutegura itangazo hamwe no kurisoma iryo tangazo naryo rikaba ryari rijanye no gusambura ubutegetsi ariko ku bindi byagiriji bavuze ko ari rementanya ritagira izina zeno ndabaneze yagiriza umushikirizamanza kutagira ivyemezo hanyuma akamusaba kureka gufata uruharagu umwe arushire ku bandi ngo kuko mu manza z’ibyaha umwe wese akurikiranwa ku gatwe kiwe nimenya hermenegilde yari mu bagize uwo mugwi yamenyesheje ko ataho bari bahuriye n'abari mu myerekano akavuga ko ngo bagize iyo myerekano byari bikwiye kandi ngo ko bari batekanye niyunge ko juvenali batazira kiroho yamenyereje sentare ko yari ku ishansiye yiwe mu carama ibihe byaba uburyo bamwagiriza byo kuba yaratambuye radiyo rema fm n'ibiro by'igipolisi beseri ngo ni ibinyoma byafundikiwe mu kirabo iwabo w'abantu aho yari afungiwe ngo arongera aborezwa n'igufa mwomenya ko kuri abo batatu barengutse n'imeya juvenal batazira kiroho niwe yari afite umushingwamanza kandi ko urwo rubanza ruzobandanya gushyika kuri uwa gatanu humvirijwe abagirizwa mirongo ibiri na batandatu arthur kavabushi gitega radiyo isanganiro uwatowe ku mutumba canke muri quartier akogwa mu mabanga yiwe na mustaneri biciye mu nama ya komine byo bishikirizwa na François Bizimana yatowe mu nama y'umutumba bitezi muri komine matana y'intara ya bururi akaba bivuze nyuma y'aho urongoye komine burambi intara ya rumonge abogoje urongoye umutumba rutwenzi iyo watowe ku mutumba cyangwa ikaritsiye akoze amakosa komusitanteri aba aramuhagaritse ntacamukura François bizimana abanza kutubwira ingene amabanga y'uwatowe arangira ubwa mbere baravuga yuko amabanga y'ugize inama y'umutumba cyangwa y'ikaritiye ashobora kurangira iyo ikiringo ciwe kirangiye canke iyo apfuye hanyuma ugira kabiri iyo atanze imihoho ku gushaka kwiwe hanyuma ugira gatatu iyo yaciriwe igihano co gupfungwa amezi abiri canke arenga canke iyo afunzwe umunyururu w'agateganyo w'amezi atandatu kiretse iyo ari ibyaha bitakozwe n'impaka canke ibyaha bijanye no guserura ivyiyumviro hanyuma bwa nyuma iyo abogojwe n'umutegetsi akukira Eh, naho umva bimeze gutyo ntibapfa uko babikoze dufatiye kuri ubwo buryo bwa nyuma mbega umusitanteri arafise ububasha bwo gukura uri mu nama y'umutumba cyangwa ya karitsiye umusitanteri kugira ngo ashobore gukura uri mu nama y'umutumba cyangwa ya karitsiye arafise urundi rwego rubanza kubimurekurira urwo rwego nago ni urwego rw'inama ya komine ibyo bita mu gifaransa conseil communal ico mustanteri arekuriwe iyo abona yuko uwo mujenama wa commune canke wa quartier yakoze ibintu we babona yuko ari amakosa y'agacamutwe mu kurindira yuko iyo nama ya komine ikorana kugira ifata ingingo we nyene arashobora kuba arafata ingingo zo kumuhagarika ivyo bita mu gifaransa la suspension sico bita mu gifaransa la déchéance ni suspension kugira ngo abantu bamenye neza ingene umujyanama wa komine ashobora gutakaza amabanga yiwe bosoma amabwirizwa abiri ibwirizwa riringaniza ubutegetsi mu makomine mu ngingo yaryo ya mirongo ine n'umunani n'ibwirizwa riringaniza amatora mu burundi mu ngingo ijana na mirongo irindwi n'icenda dutandukire yavugwa mu bijyanye n'indero abanyeshuri barenga amajana abiri na mirongo itanu barataye ishuri ryisumbuye rya Cibitoke mu gisagara cya bujumbura aho ni mu myaka y'ishuri ibiri wa bibiri na cumi na kane ushire wa bibiri na cumi na gatanu hamwe n'uwa bibiri na cumi na gatanu ushire wa bibiri na cumi na gatandatu ibyo vyemezwa na ntavyo deo ajejwe ibyigwa kuri iryo shuri ashikiriza ariko ko byose bitava ku mvo z'umutekano nayo iryo shuri riri mu karere kagiye kibonekezamo umutekano muke muri iyo myaka ibiri y'ishure inkuru ya leonce bitariho abanyeshuri batahejeje umwaka w'ishuri uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ushira bibiri na cumi na gatanu bangana na mirongo itanu na batanu nayo abamaze guheba kugeza aho uno mwaka w'ishuri ugeze baharugwa mu ijana na mirongo ibiri zemezwa na deo ntabyo uwo nawe arongoye ibyigwa kuri lise minisipari c'ibitoke gutangura umwaka w'ishuri ibihumbi bibiri na cumi na kane ushira ibihumbi na cumi na gatanu twatanguranye abanyeshuri igihumbi n'ijana na mirongo itanu na batanu mu mpera z'umwaka twasanze abanyeshuri batahije umwaka ibyo twita rezabandon dufise ijana na mirongo itanu na batanu mugabo ubu twaba dufite abanyeshuri baba bamajana icenda aho bamaze guheba urumva ko bababa ijana na mirongo ibiri naho umuntu ashobora kwibaza kuko guheba ishure kuba guturuka ku mvo z'umutekano muke biturutse ko iryo shure riherereye mu karere kagiye karahungabana muri bino bihe ngo sivyo nk'uko bivugwa na ntavyo dewo ngo hariho n'izindi mvo amaka twabonye menshi abana bagiye ari uko babonye yuko bafise amanota mabi cyataco bazohanoba mugabo harimwo n'abandi bagiye ugasanga umuryango wiwe bimukiye mu yindi quartier akabona kumbure hamubera kure bagashima ko umwana mu murondera ikibanza aho muri iyo quartier abavyeyi barubwira ashoboye gutonda ava hafi kuri lycée municipale c'ibitoke abanyeshuri baharugwa mu majana icenda bahasigaye ngo bagenda bongereza mu bijanye n'ubumenyi mu gice ca mbere ngo bamenye ku rugero rw'ibice bya baba mirongo irindwi na kimwe ku mu gice cya kabiri naho bakaba bararengeje gato ibice mirongo irindwi na bitandatu ku ijana deho akizera ko bizogenda bije imbere no mu mpera z'umwaka w'ishuri hari abigisha batanu bo muri komine marangara intara ya ngozi bidoga ko bamaze amezi ane badahembwa kandi ngo bagumye ku kazi abo bigisha bidoga bavuga ko bamwe mu bakozi bo mu buyobozi bw'indero atamwete bagira mu kwiga amadosiye yabo inkuru ya apolinaire muzagara ezekiel w'imana ni umwigisha akora kuri lise ya komine marangara mu ntara ya ngozi avuga ko mu kw'indwi ahegeje gutanga ibibazo biheza umwaka byahungiye hanze kubera ibibazo bya politike uburundi bwari burimo ngo yumvise akamo leta yateye ko abakozi bazosanga batarataye akazi bazoca babasubiriza yaciye ahunguka atangura umwaka w'ishuri wa bibiri na cumi na gatandatu ari kumwe n'abandi kuri iyo lise ya komine maranga camutangaje yaje abona kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka mu bakozi ba leta batari ku kazi yasanze nawe arimo kandi atigeze ata akazi we na be bane baho marangara bakakigwa imishahara barasirisimbye barandika amakete kugira ngo basubire guhembwa none amaso ngo yaheze mu ndi ubu ngo ubukene burabarembeje kandi n'amadeni bafashe mu mabanki baguma babaha ibihano byo gucererwa kuri bagasaba rero abarongoye intara y'indero ya ngozi kugira icyo bafashije kugira ngo basu bigisha bemeza ko amakete yabo yo gusaba ko bahera guhembwa yashitse kuva kera mu buyobozi mu ntara ya Ngozi Desire Nitonde aburongoye avuga ko kibazo ataco yari bwamenye akemeza ko agiye kucicarira Ngozi onari Muzagara Radio Isanganiro Isanganiro abakozi bo muri senitese bakukira sendika sinapa baragabisha ko atagikozwe bashobora kuja muri yegeregere guhera itariki cumi n'umunani za kuno kwezi Paterne Muhigo aserukira abo bakozi avuga ko mu kigo senitese ari ingorane zimwe muri zo ni nk'izo kuba kubaziganiriza muri, muri INSS no gutanga amasoko bidakurikije amategeko bakifuza ko vyohinduka kuri Kiremuyigwa Paterne arongoye sendika sinapa mu gisata ca senitese turafisi ingorane muri Centre National de Transfusion Sanguine kandi izo ngorane zikaba zitumwa n'umuyobozi mukuru ujya bita Directeur General ingorane dufise nizi abakozi iyo bakoze mu minsi atari y'imirimo utwo turusho twacu ntashaka kutuduha igituma ngo nuko baharira kwikashe no mu DAF urumvuga twe twesha tugwa mu mporero ikibazo ca kabiri ni ikibazo kijanye kwabo faranga bw'intererano bazoho umuntu ageze mu zabukuru bukuru muri INSS rijashira hamwe nukuri ubu unye hariko harenga imiliyoni 207 adashira ku bakozi eh, muri INSS iyo ngorane yatanguye kuva umuyobozi mushasha hagiye neza na neza yatanguye ahagiye kuko barakatwidogera ibyo bibazo mwarafashe akanya murasaba umuyobozi mukuru wanyu kugira mu biganire ko hanyuma ntiyabumviriza erega uwo muyobozi mukuru nakubwiye tumubakike ijambo ntiryarindi ni nije mvuga ijambo rya nyuma simwakideside ibyo ngize ntawukurayo kuri ivyo nyene ngo gushaka kuja muri yegeregere ku bakozi ba Sentese bari muri sendika Sinapa ngo kuva kudatahura kumwe ibintu byo nibishikirizwa na Dr Christine Ninaniyo Savye arongoye ikigo gitanga amaraso Sentese uyarongoye ico kigo avuga ko mu bibazo bihari atakigoye kirimwo ngo mu mwanya muto bizoba vyatorewe inyishu tumutege yompi yakwe kuri telefone na Joseph Sabiyabandi nibaza ko ari ibintu bidatumbereye kandi bitari ukuri kuko byinshi si ukuri kuko ibintu bavuga nk'uko mfata ingingo jenyine cyangwa nkora ibintu ntagishije inama si byo na gato yuko je nta na kimwe nkora ntavuganye n'abo dukorana je ndagirisha inama iminsi yose ku munsi wa mbere nta mukozi n'umwe dayo nahora ngirisha inama n'abakozi bose hama aho tumaze kuba benshi nca ndagabanya tugenda turahana umwe wese muri departement yiwe akagirisha inama donc nta kintu na kimwe nkora tutakoranye n'abandi sinumva iyi preavis de greve icyo yavuye ko abakozi baragabisha yuko bashobora kuja muri yegere yegere hmm. icyo kibazo mugiye kugitorera umuti gute icyo kibazo cya greve cyangwa yegeregere ko mubivuze ni ikintu biyumviriye ngira ngo hirya y'ejo cyangwa nta n'iminsi itatetse kuko ingingo bahagaraye ko ngo kugira ngo ngo zidakoretse ngo haca haba greve ni ibintu byoroshye cyane dushobora gukora no mu munsi umwe n'ijana babwiye si ibintu bigoye dutegereza kurondera n'imfashanyo hanze cyangwa uwundi muntu yoza kubidukorera nabo nyine barazi neza ko ari ibintu bitagoye na gato yo gukora mugabo kwari ukugabisha gusa kugira ngo petetre bavuge bati duhaye amafaranga yacu canke ibyo bindi twumvise urabona ko ari ibintu bivanze harimo iby'abakozi sendika by'abasendika bose abanka nko kuriha amafre mugabe ibijyanye n'amakotizasiyo muri NSS cyangwa ibindi bijyanye n'amaprocedure yo muri administration nibaza ko abakozi barazi ko ari ibintu byoroshe umuntu ashobora guhindura sans problème amakuru twari twabateguriye n'ingagarukiye mbere yuko ndabikebanura ndabibutse ngingo nkuru nkuru zari ziyagize abantu batanu nibo bahitanywe n'igitero cyabitwaje ibigwanisho batamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere imunyinya mu ntara ya Ruyigi igipolisi polisi muri iyo ntara bakamenyesha ko bamaze gufata abantu batandatu ku mvo z'amatohoza urubanza rw'abashatse gutembagaza ubutegetsi rwabandanije kuri uyu wa kabiri muri sentare nkuru y'igitega hakaba humvirijwe batatu muri abo umwe wenyine niwe yaburanye afise umushingwamanza nayo mu bijyanye n'indero abanyeshuri barenga amajana abiri nibo bamaze guheba ishuri muri iyi myaka ibiri y'ishuri irangiye ku ishuri ryisumbuye rya komine Cibitoke urongoye ibyigwa kuri iryo shure amenyesha ko ahanini bitatumwe n'imvo z'umutekano mwakoze mwebwe mwese mwaduteze abiri arakoze na François Kimana ari mu binga bw'ivyuma mugira ijoro ryiza